Es gribu sekot tik Jēzu. Latvijā vissliktākais priekš mājām, priekš ēkām ir nulle grādi. Nulle tas ir ne silts, ne augsts. Nulle tas ir man vienalga. Man nav svarīgi. Man vienalga pa lielam, bet uh, labāk, ka mēs iededzamies, ne, lai mēs esam karsti. Un tajā pašā laikā ir labāk vai nu karstam būt, vai galīgi augstam, bet ne randanam. Ne? Ja cīn Blessed vēros, no pasaules tvēros, uz krustu vēros, no pasaules tvēros, uz krustu vēros, no pasaules tvēros, jo sekot Jēzum vēlos es, uz krustu vēros. again. jau manā sirdī tagad mājotu. Un es lūdzu, lai tur vienmēr, vienmēr paliktu. Un kad tēva mājās es Jēzu reiz nokļūšu, Priekā asaras man līdz, ka tavu vagu skatīšu. mans draugs, nekad nemainītu viņu pret kaut ko citu. Jēzu, Jēzus, Jēzus Kristus, Jēzus Kristus mans draugs, nekad nemainītu viņa pret kaut ko citu. Es jūtu manā sirdī tagad man. Un es lūdzu, lai tu vienmēr, vienmēr paliktu. Un kad tēva mājās es jēdzu reiz nokļūšu, priekā saras man līdz, kad tavu vaigu skatīšu. Es jūtu manā sirdī tagad mājotu. Un es lūdzu, lai tu vienmēr, vienmēr paliktu. Un kad tava mājās es jēzu reiz nokļūšu. Pie tā svaras man līdz, ka tavu vainu skatīšu. Krīt asaras man līdz, ka tavu baigu skatīšos. Paldies, Dievs, Tēvs, par to godību, kungs, ko Tu mums dari, zinām, Tēvs. Paldies, Tev, Dievs, Tēvs, ka Tu esi sagatavojis kaut ko brīnišķīgu, Tēvs, priekš ikvienu no mums, Dievs. Paldies, Tēvs, ka Tu esi neaptverams, Dievs, Tu esi varens, Tēvs. Paldies par Tavu varnību, Tēvs. Paldies par Tavu izspēcību, visgudrību, Tēvs. Tēvs, paldies Tev, kungs. Paldies, Dievs, ka Tu esi ar mums, ka Tu esi mūsu Tēvs un Dievs pār mums. Dievs, paldies, ka Tu ej pa priekš, Tēvs, un Tu, kungs, rādi mums savu prātās. Tu rādi mums, saka mums, kā mums dzīvot, Tēvs, ko mums darīt. Dievs, kā mums būt paklausīgiem Tēvs. Tēvs, paldies Tev. Paldies par prieku Tēvs ticēt. Paldies, Dievs, par prieku Tēvs cerēt un baļauties uz Tev, Dievs un zināt, kungs, ka tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi, Dievs, slāpam, slāpam. Tev savu dzīvi atdodu, Tev pie kājām nolieku, man vienmēr esi blakus tu. Bēdās tevi piesaucu, esi viskam dzīvoju un visu sevi atdodu es tev. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, tas, kam tevis dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam tevis dzīvot vēlos. Esi vienmēr blakus man, mana dziesmā tev lai skan. Tava žēlastība mani sēdz. Nekad nemainīt iesiestu, tikai tevi sekošu, visu mūžu tevi dzīvošu. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Tu esi ceļš un patiesība, tu esi mana dzīvība, vien tu, tev visu mīlestība vien tu, Tev visu atdodu. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Viņš ir tas, kam dēļ es dzīvotālos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvotālos. Neparvelti izlētās. Asinis sāpēs. soul, no one ir tas. pacietību mums noliktajā sacīkstē. Nolikdam visu smagumu un grēku, kas ar mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā priekvietā krustu ir pacietis par kaunu nebēdādams un ir nosēties Dievu tronim labai rokai. Un raudzīsimies uz Jēzu. Kungs Dievs, paldies Tev! Mēs varam pacelt savus acis šajā rītā uz Tevi. Un tas arī ir tas, kas mums ir jādara. Mums ir jāpaceļ savas acis no sevīm, no apstākļiem, no viss cita, kas mums apkārt ir. Mums ir jāpaceļ savas acis uz Tevi, Dievs. Kungs, Dievs, mums ir jāredz Tevi, mums ir jā, jāzina Tevi, jāiepazīst Tevi, Kungs, Jēzus. Tas ir pats svarīgākais Dievs. Paldies Tev, Dievs, par šo laiku. Mēs varam pavadīt Tev dziedot, slavējot Tev. Paldies Tev, Kungs, Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Amen. As you guys know, I, I love stories. Man ļoti patīk, kā jūs zināt, man ļoti patīk stāsti. And um, I love surprises in stories. Un man ļoti patīk pārsteigumi, kuri šajos stāstos. Uh, for example, I love seeing when in stories someone you think is somebody actually turns out to be someone else, right? Piemēram, kādā stāstā kāds, par ko tu domā, ka viņš būs kaut kas tāds, bet beigās izrādās tas ir kaut kas cits, kāds cits. Pārsteigums. Uh, one of my favorite movies is uh, Lord of the Rings, the first one. Man no filmām ir uh, Gredzena pavēlnieks, pirmā daļa. And in that, if you remember, um, Frodo and Sam are going off to, to uh, destroy the ring. They're going to Rivendell. Hmm. I never seen the movie. Uh-huh. <laughs> Eh, tajā filmā kāds notikums, kāds cilvēks gribēja iet uzbrukt, ja? uh, iznīcināt they, vienu pilsētu. Ja? Nē, they want to go destroy a ring. So these ah, viņi guys... gribēja iznīcināt vienu gredzenu. Yeah. Tajā filmā tur tāds stāsts ir. Mm -hmm. uh, this, this ring represents evil. Un šis gredzens eh, pārstāvēja, nu tā kā parādīja nu, ļaunumu, tas bija jā, pa ļaunumu. And as they're going, it's these two small guys. Un kad viņi gāja, tur bija divi tādi mazi vīriņi. And they're being chased by these black men on, on horseback. Un viņus vajāja šos divus vīrus un vajāja tādu vīri uz melniem zirgiem. And they're going to a place they've never been before. Un viņi devās uz tādu vietu, kur viņi nekad nebija bijuši. Um, and they're afraid because they realize these men are coming to kill them. Un viņi bija ļoti nobijušies šie divi vīriņi, jo viņi apzinājās, ka viņus, nu, tie, tie melniem zirgiem vīri nāk viņus nogalināt. And along the way, they meet this ranger. Un viņi this satiek ranger. ranger. Yeah, ranger. Kāds vīrs, kas it kā, nu, es nezinu, latviešu valodā. Nu, no. rangeris. <laughs> Varētu būt. Um, and policists? Nah, he's like, nah, he's an unknown character. They're not exactly sure who is this person who seems to be helping us. Viņi nepazīst to cilvēku, kas viņiem palīdz, viņi nezin, kas viņš tāds īsti ir šajā tajā stāstā. And they're trying to figure out, can we actually trust this guy or not? Un viņi tā kā mēģina savā starpā saprast, vai vispār var viņiem paļauties uz šo ah, rangeru. Because he, he lives out in the countryside Jo viņš dzīvo tur, nu, laukos. Has no real home. Viņam nav īsti mājas. He's not dressed very nicely. Viņš nav tā labi saģērbies. He's not all clean and everything like that. Viņš arī nav tīrs. And they see this man who is trying to help them. Un šis šāds cilvēks viņiem cenšas palīdzēt. Um, what actually, if you've seen this, but you see that this guy actually turns out to be a king. izrādās, ka tas izrādās patiesībā ir, ir ķēniņš. Who is away hiding, doesn't want to be king, but, but actually is royalty. Kurš negrib, ka, negrib būt tas ķēniņš, bet patiesībā viņš ir nu, no rojāls ģimenes, no karaliskas ģimenes. And sometimes we see that in stories where there's, there's a king that's actually hiding in, a, in normal clothing or someone somewhere we wouldn't expect. Ir tāds stāsts arī, kur ķēniņš tādi, nu, slēpjās, viņi, nu, negrib būt tādi, viņi slēpjās, vienkārši pārģērbās par normāliem cilvēkiem. Um, as we come to Christmas, though, I think we, we really come to another great example of that. Un uh, mēs, nu, nākam pie Ziemassvētku stāsta, mēs arī šādu uh, piemēru varam redzēt. The fact, I think it's really one of the most surprising things in all of history. Viena no tādām, citu, tā ir tāda viena no ļoti pārsteidzošām lietām no visas vēstures. That the God of the universe would choose to come to the earth as a human being. Kas šīs visas pasaules uh, radītājs izvēlējās kļūt par cilvēku, nākt uz šo pasauli. And that he would come as a helpless baby. Un ka viņš nāk šai pasaulē kā tāds bezspēcīgs bērniņš. And almost no one notices the fact that that's happened. Un neviens, var teikt, tajā brīdī neapzinās, ka kaut kas tāds ir noticis. Uh, that's pretty surprising. Tas ir ļoti tā pārsteidzoši. Uh, so today I want us to look at a story that, that you guys have heard many, many times. Tāpēc uh, mēs gribam um, par to stāstu apskatīties, ko jūs iespējams esat dzirdējuši ļoti daudz reizes. And I, We're going to talk about the, the wise men who come to see Jesus. šodien mēs runāsim par uh, tiem gudriem vīriem, kas nāca redzēt Jēzu, skatīties Jēzu. And so I encourage you to, to look at this story hopefully with new eyes and, and, and uh, as if you've never read this story before. Un es gribētu, ka tu šodien paskaties uz šo stāstu ar jaunu skatījumu. Tā it kā tu to nekad nebūtu nu, redzējis un dzirdējis. And I asked, what are, what are the questions that you have, or what do you see when you, when you read this story? Un uzdodat tādu jautājumu, kas tad ir tas, ko jūs redzat, un kāda nu, jautājums rodās par, par šo, ka jūs skatīsieties uz šo stāstu. So we're going to read in Matthew chapter 2. Mateja evaņģēlijas otrā nodaļa. Starting in verse 1 through 19. No 1. līdz 19. pantam. Tad Mateja evaņģēlijas otrā nodaļa no 1. līdz 19. pantam. Kad Jēzus bija piedzimis Bērlemē, jūtas ķēniņa Heroda laikā, redzi, gudri vīri no austrum zemes atnāca uz Jeruzalem un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrum zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Herods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzalem līdz ar viņu. Un saicinājis visus tautas augstos priesteris un rakstu mācītājs, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimta. Un tie viņam sacīja Bētlemē, Jūdas zemē, jo tā raksta pravietis. Un tu, Bētlemi, Jūdas zeme, tu nebūtu neesi mazākā starp Jūdas cilts kungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izraēlu tautu. Tad Hērods paslepens aicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku, un viņš tos sūtīja uz Bētlemi un sacīja, Ejiet un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsiet, Tad paziņojiet to man, kā, kā arī es aizēju viņu pielūdzi. To no ķēniņa dzirdējuši tie aizgāja, redzi zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrum zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši tie priecājās ar varen lielu prieku. Un namā iegājuši tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savus mantas un dāvāja viņam zelta, vīrāku un mīras, Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Heroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Bet, kad tie bija aizgājuši, redzi, tā kunga eņģēlis parādījis Jāzepam sapnī un sacīja: Celies, ņem bērnu, viņa māti un bēdz uz Ēģipti un paliec tur, kamēr es tev to teikšu, jo Herods meklē bērnu nokaut. Tad viņš cēlās, ņēma bērnu, bērnu Un viņa māte naktī bēga uz Eģipti un palika tur līdz Hēroda nāvei, lai piepildītos tā kunga vārds, runāts ar praviešu muti. No Eģiptes es savu dēlu esmu aicinājis. Kad Hērods redzēja, ka gudrie viņu piekrāpuši, tad viņš ļoti apskaitās, aizsūtīja un lika apkaut visus bērnus Bētlemē un visā viņas apkārtnē divi gadi vecus un jaunākus pēc tā laika, ko viņš no gudriem bija izzinājis. Tad piepildies praviešu Jeremijas runātie vārdi. Brēkšana bija dzirdama rāmā, daudz raudu un vaimanu Rahēla aprauc savus bērnus un nav iepriecināma, jo viņu vairs nav. Kad Hērods bija miris, redzi tā kunga eņģelis parādījās sapnī Jāzepa un Eģiptē un sacīja, celies ņem bērnu, viņa māti un ej uz Izraela zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērnu dzīvības. So in this story, there's a, again, we've, we've heard this story many times, right? Un šo stāstu mēs esam dzirdējuši daudz reizes, ne? Um, and we see Jesus is born in Bethlehem. Mēs redzam, ka Jēzus ir piedzimis Bēltlemē. This is about 10 kilometers or so away from Jerusalem. Un tas ir kāds 10 km uh, prom no, no attālumā no Jeruzalemes. Uh, so not very far. Tas nav ļoti tālu. And in Jerusalem we see that there's a king named Herod. Un Jeruzalemē ir ķēniņš, kuram ko sauc par Herodu. And we know from Herod also in this story, but also from other stories in history that he was a very ruthless man. Uh, par Herodu ir zināms arī šajā Bībeles rakstos un arī citos vēstures nu, materiālos, ka viņš bija ļoti um, nežēlīgs cilvēks. And he was also a very paranoid king, that he was afraid that some other person was going to come and take his kingship from him. Nu, viņš bija ļoti tāds uh, paranoisks, uh, ļoti baidījās uh, no tā, ka kāds varētu atnākt un atņemt viņam troni. Nu. In fact, he, is, he killed several of his wives and several of his sons for this very reason. Pa, lai no nu tā izvairītos, viņš pat nogalināja kādu no viņas sievām un arī no saviem bērniem. Viņš nogalināja, lai no nu tā izvairītos. And Kāds so, viņa vietu. So he was, uh, we see that he was very protective of his, his kingship. Viņš ļoti kā, centās aizsargāt savu uh, nu, to vietu, kur viņš bija, kas viņš bija. And then we see these wise men coming. Un tad mēs redzam, lasam, kad ierodās šie gudrie vīri. We don't know if there was three. We don't. There could have been anywhere from two to a, I don't know, 20, 30. Nav no, pateiks, cik tur trīs vai nezinu, tur varbūt no kādiem diviem līdz 20 varbūt. Um, and they've come a long, long way. Un viņi ir atnākuši no ļoti tālas zemes. Uh, they're most likely from Persia, which is uh, the, the capital of Persia is about a thousand kilometers away from Jerusalem. Un visticamāk, ka viņi varētu būt, ka viņi no Persijas, un tā Persijas galvaspilsēta ir aptuveni 1000 km no, no Jeruzalemes attālumā. And so we don't also know if they came on camels or not, but they've come uh, on a journey that's taken them probably about three months. Nav pateikts, vai ieradušies uz kamieļiem vai uz kā, bet, nu, iespējams, kā trīs mēneši pagāja viņiem ceļā, lai tiktu līdz Jeruzalemē. So this wasn't a simple, oh, let's, you know, let's go a day or two and come back. Tas nav tāds vienkāršs ceļojums, ko viņi ceļoja, nu, kāds divas dienas aizies un būsim apakaļ. Uh, and these men would have been traveling with a lot of different people with them. Un šie vīri un daudz citu ar viņiem kopā ceļoja. And um, And so they arrive and they ask, where is the one who is to be born king of the Jews? Viņi ierodās pie Heroda, viņi prasa, meklē, nu, kurš, kur ir tas, kurš ir piedzims un kurš, ir, kurš būs uh, jūdu ķēniņš. And that we have seen his star in the east. Mēs austrumos redzējām viņa zvaigzni, viņi saka. A question I have is how in the world did they know from seeing a star that there was a baby born? Jā, man tāds jautājums reiz radās, Kā viņi varēja saprast, redzot kādu zvaigzni, ka kaut kur ir kāds bērniņš piedzimis? Kā tas varēja būt? Uh, but whether it's there is a prophecy in uh, Numbers that talks about a star being born, uh, star with the Messiah coming together. Un uh, 4. mūža grāmatā ir tāds pravietojums, ka būs zvaigzne, uh, kas liecinās, ka ir piedzimis ķēniņš, valdnieks. And whether it's because of they, they knew that or whether they had a different prophecy that we don't have today, that they knew when they saw that star that there was a king born. Vai nu tas bija tas pravietojums, kas viņiem bija nodots, viņi zināja to, vai kāds cits pravietojums, kas nav pierakstīts, bet viņi zināja, ka tā zvaigzne būs, tad tas liecinās par ķēni, jūdu ķēni piedzimšanu. And it appears that this star, we don't know what this star was, but it appears this star appeared and then it disappeared. As they're on their journey, they probably didn't have, see that star the whole time. Viņiem tā zvaigzne bija parādījusies, tas, ko var secināt, ka viņiem viņa bija parādījusies, bet viņa bija arī pazudusi. Viņa nebija visu laiku ar viņiem šī zvaigzne. Um, so they come to Jerusalem, and then Herod, it says, Herod and all the city is troubled. Un uh, Herods un visa pilsēta ir rakstīts, kad ir uztraukusies, satraukusies pēc tā, ko viņi dzird. It's pretty clear why Herod was troubled, right? Piemēram, par to, kāpēc Herods bija uztraucies, tas ir skaidrs. He did not want any king. Viņš nevēlējās, lai kāds cits ķēniņš. And you imagine ieņemt viņu vietu. Herod hearing, wait a minute, I have not had a child any time, yeah, recently. What do you mean there was a king just born? Jā, viņš domā pie sevis, man nav piedzimis neviens bērns manā ģimenē no manis ko tu, nu, ko tu, ko tu nu, ar to domā, ka ir piedzimis ķēniņš kaut kur? Viņš tā kā uzdod tādu jautājumu. And it says that all Jerusalem was troubled with him. Un visa Jeruzaleme ir rakstīta, ka viņi bija uztraukusies kopā ar ķēniņu. Maybe this, is, maybe this is because there was just a big group of people from a very strange land coming to their city. Iespējams, tas ir tāpēc, ka tajā tie gudrie bija ļoti liels skaits cilvēkiem atnākus uz to pilsētu. And uh, They're not from Rome, which would make more sense. Viņi nebija, nebija ieradušies no Romas, kas tad vairāk tā kā būtu skaidrība tajā visā. Bet... Um, and maybe they're afraid if, if Herod finds this out, like Herod's not going to be happy with this, right? They, everyone knows this. Un viss iespējams, ka zina to, ka ja Herods kaut ko tādu uzzinās par šo ķēdiņu piedzimšanu, tad viņš noteikti nebūs priecīgs, tā kā visi par to iespējams uztraucās. Um, And it's interesting to me that Herod actually doesn't just send them away and say, well, no, you're wrong. There's no king born, go back home. Un tas, kas ir ļoti interesanti, ka Hērods nesūta viņus prom un tā vienkārši, nē, jūs, jūs esat kļūdījušies. Šeit nav neviens ķēniņš piedzimis, jūs varat iet mājās. Viņš tā nedara. But he actually understands that this is talking about the Messiah. Viņš saprot tajā brīdī, kad tiek runāts par Mesiju. And so he calls the spiritual leaders to him and says, Where is the Messiah to be born? Un viņš tajā brīdī aicina visus garīgos vadītājus, kas ir tajā pilsētā, un viņš prasa viņiem, kurš šis uh, mesija, kurā vietā viņš piedzimis, pasakiet. And they say, he's to be born in Bethlehem. We all know Viņiem pasaka, ka viņš piedzimis Bētlemē. Uh, and so then Herod calls the, the Magi to him in secret. Un tad eh, visādas burvis un vēl tādas lietas mm, Herods pasauc slepenībā pie sevis. And he says, okay, they're, they're, he's to be born in, in Bethlehem, and go and find him, and come back and tell him, tell me where he is, because I also want to worship him. A, ah, nē, nu, Herods paslapens aicināja gudros, tad eh, nu, sīk izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku, viņš tā kā izprašņāja viņus vairāk. And I think he does this in secret because if he knows if other people hear, they will quickly know that he is not, he doesn't want to go and worship them, this baby. He actually will want to go kill this baby. Jā, viņš to visticamāk pasauc tos gudros slepus, lai neviens neredzētu un nenojaust to, ka patiesībā viņš nemaz nevēlas viņu arī iet un pielūgt, bet viņš vēlētos viņu vairāk tieši nogalināt to bērnu. Because everyone else knows how how jealous he is for his, his kingship. Jo visi apkārt viņam cilvēki Herodam zina to, cik viņš ļoti ir gan greizsirdīgs, gan nu, cik ļoti viņš sargā savu uh, posteni, kur viņš ir. But these magi, they don't know who Herod is. Bet šie gudrie, viņi nezin, kas tāds Herods ir. And so they go to Bethlehem. Yeah, they go to Bethlehem and they see the star again. Un viņi iet uz Bethlehem, viņi redz atkal šo zvaigzni. That God has Imagine that you've, you've traveled a long way and not exactly sure where you're going. Iedomājies ceļot ļoti ilgu laiku un nebūt pārliecinātam, kur īsti tu dodies. And as you're on that way, you, again, you see this star and you realize, yes, we're going to the right place. God is actually leading us. Vienmēr tad viņi nonāk jau gan arī klāt, un viņi ieraug šo zvaigzni, un viņi priecājas, jā, Dievs tiešām mūs vada šeit, viņi, viņi sekotais zvaigznēm. and and they it says they rejoiced with a very large joy. They were so very happy to see the star leading them. Un viņi redzēja, ka ieraudzījuši, tie priecājās ar lielu prieku. And they go into this home and they see Jesus and they bow down and they worship him. Viņi šajā namā, kur bija Jēzus ar Mariju un viņi noliecās un pielūdz viņu. And they bring him three very um, expensive gifts. Un viņi atnes viņam trīs ļoti dārgas dāvanas uz Dāvidu. Uh, which these, these gifts probably were a help as, as we read that Mary and Joseph and, and Jesus had to leave very quickly and go to a, a different place. And this, these gifts would have actually helped them live during that time. Jā, un tās dāvanas patiesībā viņiem bija arī kā tāda svētība un palīdzība, jo tad, kad viņiem nācās bēgt, ko Dievs uzrunāja Āzi bēgt uz citu zemi, we led all that way for birth or death. There was birth, certainly. We had evidence of that, and no doubt. I had seen birth and death, but had thought that they were different. This birth was hard and bigger, bitter agony for us, like death, our death. We returned to our palace, places, these kingdoms, but no longer at ease here in the old dispensation, with an alien people clutching their gods. I should be glad of another death. Tas viss bija tik sen, ko atceros tagad. Bet, ziniet, es to darītu vēlreiz. Tad ziniet to, tieši to, vai mēs tikām vēsti uz dzimšanu vai nāvi. Tā noteikti bija dzimšana. Mums bija apliecinājums, par kuru nav šaubu nekādu. Bet agrāk sapratis biju, ka tas nav viens un tas pats. Šī dzimšana bija grūtā un rūkta mocība mums, kā nav mums. Mēs atgriežoties tur, no kurienes nācām, vietas, kur vairs nav tā, kā bija laikos pirms tam. Vietās, kur mums sveši cilvēki tur savus elkus, man būtu vēlreiz par nāvu prieks. So in this poem, he's talking about um, these wise men are going to actually see a birth. Šajā stāstā ir tā, ka, nu, ka šis, šie gudrie vīri, viņi dodās, lai e, redzētu šo dzimšanu. But in reality, they understand that that means the death of themselves. Realtātē viņi saprot, ka tas nozīmē viņu pašu, viņiem pašiem nomirt. That they go to worship this baby. Ka viņi gāja pielūgt šo bērniņu. And as they come back home, they realize that that's no longer home. Kad viņi atnāca mājās, viņi saprata, ka tās mājas nav tādas pašas, kādas viņas bija, ka tās nav vairs viņu mājas. Because that they themselves are, are not the same people. Jo vairs arī viņi nav tādi paši cilvēki. Because Jesus is understanding that this, this king being born Un, ka viņi saprata, ka šis ķēniņš, kurš ir piedzimis, actually means that he is their king. Kad viņš tagad ir viņa ķēniņš, tas nozīmē to. And that they're no longer king of their own lives. And in one sense, that is death, which is, which is bitter, but it says that they're, that they're, that they're very glad that that happened, that they'd be willing to do that all over again. And as we come to Jesus, uh, especially yeah during Christmas time, and we we think about this baby being born. Uh, understand that, that this, this is Jesus and that He is the King of the world. And that He invites us to come and to worship Him. That He is a King that uh, is worthy of so very much ka viņš ir ļoti cienīgs saņemt. And yet, and yet he is so humble that he comes to us and meets us on our level. Saņem bet tā pašā laikā viņš ir tik pazemīgs, lai nāktu mūs tālā pasaulē, tajā vietā, kur mēs esam. And they were called to come and to seek him and, and to actually put him and say, you are the God in my life. Ka viņš aicina, ka mēs nākam, sakam, viņš, ka mēs viņam sakam, tu esi mūsu dzīves Dievs. and that I will worship you, that I will give you the best, that, that I will seek you. Es tev meklēšu, es tev pielūkšu, es tev došu to pašlabāko. And so I encourage us not in the middle of the craziness of this season of Christmas. Un es iedrošinu šajā visā laikā, šajā Ziemassvētku laikā, kur viss traki ah. apkārt notiek. And everyone is very busy, right? Ka visi ir ļoti aizņemti. that we don't miss out. Ka mēs nepazaudējam, garām. Um, and, and, and don't miss what happened. Just like ka mēs garām to, kas ir noticis. The people of Jerusalem Kā missed out. cilvēki, viņi to garām. Missed the very thing that they were waiting so long viņi to see. viņi garām to, ko, uz ko viņi gaidīja tik ilgs gads. So, um, I want to pray, and then, and then I want us to um, worship God and worship Jesus for the King that He is. Jā, es gribētu, ka mēs arī beigās slavēsim, pielūgsim Dievu to, kāds Viņš ir, kas Viņš ir, ka Viņš ir ķēniņš mūsu dzīvē. Jā. Dievs, paldies, kā Tu nāc uz um, zemes kā bērns. Um, tu, kas ir uh, viscienīgs. Un, um, paldies par Tavu mīlestību, paldies par Tavu žālstību. Dievs, paldies par ka tu esi izdarījis visu, lai mēs varam iepazīt tevi, lai mēs varam meklēt tevi, lai mēs varam atrast tevi. Un, um, Dievs, mēs gribam pielūgt tevi, mēs gribam slavēt tevi. Um, nav tikai caur uh, dziesmas, bet arī caur mūsu dzīves, um, lai tu vari būt ķēniņš mūsu dzīves. Tā vārda. Amen.